Otsailak lau gaur raste artea data hau berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Ahotza berotzeari ekin beharko diogu garazi, santa gedoako abezbatza gaur aterako da aeka kantolaturik gaur arratsaldeko seietan polikiroldegitik aterako da Santa Agedako abesbatza. Kantazaleak puska biltzeari ekingo diote berriozarko hainbat saltegi kantaz kantaloturik saltegitan lortutakoarekin azken orduan askari egingo dute parte hartzaileek eta gaur kaseroz jantzeko gomendioa luzatu da. Kolombiar gatazkaren inguruko jardunaldiak rostros que luchan defensores de derechos humanos en primer plano izeneko argazki erakusketa atzotik kulturgunea du erakusleio gaur jarratxaleko zazpit erditan Kolombia argatazkaren inguruko bideoa proiektatuko da kulturgunean bertan eta osteko solasaldia Josu Eguaraz Brigadistaren eskukoa izango da baina hau ez da proiektu, proiektatuko den bideo bakarra Otsailaren amaikan sintregua el papel y el, res, el, y el riesgo del periodismo kritiko en Kolombia Kolombia izenekoa proiektatuko da eta espero bezala usteko izketaldia Fernando Armendari zen ardurapean geratuko da. Mendialdea bat eta mendialdea bi eskolek matrikulazio kanpaina hasi dute dagoeneko Mendialdea guraso elkarteak bideo bat osatu du matrikulazio kanpaina bukatzeko. Bultzatzeko horretan seme alabak dereduan matrikulatzeko arrazoi anitz aurkezten dituzten jatorri ezberdinoko bat guraso berrio zartara elkarrezketatzen dira bestalde instalazioen egukitzapen eta langileen egitea erakutsi asmoz zentro birek eta ate irekien jarduna proposatu dute mendialdea bin, ate irekien jardun hori otxailaren seian eguerdiko irutan egingo da baita otxailaren amar marrean ere goizeko bederatziak eta laurdenetan. Mendialdea bat ikastetxean jarduna otxellaren zazpian eta amaikan goizeko amar territan. Egingo da otxellaren amaikan ere, guerdiko iru territan instalazioak ezagutzera, joaterik izango Gurasoak eta guztiarekin xabi, otxellaren nogeian prematrikulazioa hasiko da gurasoek sei egun izango dituzte, beren semealaben izena emateko. Eta saskibaloiko partiden emaitzekin irekiko dugu kirolaren atalau. hau. E, seniorreko mutilek pasaden asteburuan jokatutako leian nor e, suertatu zen irabazle, zi? Beno, ba, mutilek noainen aurka jokatutako partida horretan noaindarrak darrak izan ziren irabazle iruro eta mar, iruro eta zortzi tantoren aurka. Ne, neskak ere galdu egin zuten, berrogeita mazazpi eta hogeita mar, e, Mega Calzaro do Ardoiren kontra jokatu zuten igandean goizeko jamar, e, eh, amarretan, eh, zizur nagusian. Eta besterik gabe gogoraraztea gainontzeko partien informazioa guzkiplaza.neten ikusgai duzuela. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, serdio gaurko iragarpenak garazi. Egunaren lehenengo partean zerua partez odeitua egongo dela dio ira harpenak. Erdi mailako odeiak eta goi odeiak nagusituz. arratxaldean, odeiak ugaritzen joango dira eta gauean zerua oso odeitu geratuko da egunaren azken orduetan hemenka euri txikia egingo dutxabi. Egunaren lehen partean egu mendebaldeko aizea ulbizie biliko da bolada gogorrekin eta goizean oso gogorrekin egunaren bigarren zatian ordea ego mendebaldeko aize bizigo gogorra ibiliko da, bolada oso gogorrekin eta temperaturei daukionez minimoak eh, gutxi gaitxi eta maksimoak gutxi edo nahikoa joko dira. hau izan da guztia gaurko albistekiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eun puntu edo ordu oro interneten eusiplaza.neten. Música